Allahu subhanahu wa ta'ala govor je najuzvišeniji govor, jer je on svevišnji, uzvišeni. Allah govori o njime. Ovo su Allahove riječi, on je govorio o njime. Također, nemamo ni jednog drugog govora da za njegovo čitanje, učenje, izučavanje imamo neku posebnu nagradu. To je samo za Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Nema drugog govora, mimo Allahu subhanahu wa ta'ala govora, da je 100% istinita, u njemu nema, ama baš ni malo sumnje. Jedini takav govor jeste Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Pa zašto? Da se onda ne posvetimo Allahu subhanahu wa ta'ala govoru što je god moguće više. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji nas je stvorio i onaj koji zna sve o nama, onaj koji zna što je prethodilo i ono što će doći. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala se nalazi sve. On nam je objavio knjigu koja nas obavještava o onome što je bilo, koja nas obavještava kakvi trebamo biti dok živimo i koja nas obavještava o onome što nas čeka. Da, što nas čeka u životu na ovome svijetu ili nakon smrti i dolaska na drugi svijet. To nećemo naći nikod koga drugoga samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovoj plemenitoj knjizi. Zato trebamo se što je god moguće više posvetiti učenju, čitanju, učenju, izučavanju Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Upravo zbog toga imamo Allahom dozvolom ovaj serijal tumačenje časnog Kur'ana. Mi se nalazimo u tumačenju kur'anskih sura iz zadnjeg džuza. Kako se kaže amme džuz. Taj džuz, zadnji džuz, odpočinje surom Amme yetesaelun, sura An-Nebe koja otpočinje ajetom Amme yetesaelun, pa je zbog toga i dobio naziv Juz Amme. U ovom džuzu nalazi se 37 sura i nalazi se posebne veličanstvene sure od posebne vrijednosti. U ovom džuzu Allah subhanahu wa ta'ala se najviše direktno obraća, obraća čovjeku. U ovom, su, u ovom džuzu se nalaze te kratke sure koje mi pamtimo, a inače većina, većina sura u ovom džuzu su kratke sure i to je prvi džuz koji se pamti kada se uči na pamet, kada se hifza Kur'an, uglavnom se prvo nauči amme džuz, pa onda ostali, pa zbog toga i izučavamo te sure, jer ih najčešće pamtimo, a lijepo je, zgodno je, ako ne, dakle i preporučeno da se poznaje značenje onoga, onoga što se uči. Mi smo sa svojim komentarom, tumačenjem došli Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom do sure El-Leil. Od ove sure prema suri Nebe počinju se redati malo duže kuranske sure. Sure s malo većim brojem ajeta. Do sada, izuzev sure, el alaq, Iqra bismi rabbi kelladi halaq, uglavnom, uglavnom, bile su sure koje sadrže maksimalno 11 ajeta. 10-11 ajeta. Neke i kraće, po 3 ajeta, po 4 ajeta, po 5 ajeta i slično. Dakle, mimo sure El Alak. Od sure El Leil pa do sure El Nebe imamo sure koje već imaju malo više, malo više ajeta. I sama sura El Leil ima 21 ajet. Dakle, Danas se uz Allahu dželovala dozvolu družimo sa kuranskom, plemenitom kuranskom surom Al-Layl. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى do kraja ove kuranske sure. Sura El-Lejl je 92. sura u Kur'anu. Stalno spominjemo da u Kur'anu imamo 114 sura, prva Kur'anska sura je sura El-Fatiha, a zadnja sura je sura En-Nas. Od sure El-Fatiha prema suri En-Nas dolazi 92. sura, sura El-Leil. Prije nje dolazi sura Eš-Šems, Oš-Šemsi od Duhaha, a poslije sure El-Leil, 93. sura jeste El-Duha, od Duha, u El-Leili i da Ova sura, kako rekao, sura El-Leil ima 21 ajet, sastoji se iz 21 ajeta, 71 riječi i 310 harfova. Dakle, ko prouči ovu suru čisto, iskreno, radi Allaha, očekujući nagradu za učenje njeno, samo od Allaha subhanahu wa ta'ala ima 3100 sevapa, jer Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kaže ko prouči jedan harf iz Allahove knjige ima dobro dijelo koje se vrednuje deset puta, koje se nagrađuje deset puta sa deset, deset sevapa. Pa, dakle, ova sura ima 310 harfova koje prouči iskreno radi Allaha očekujući nagradu samo od njega za njeno učenje ima 3100 sevapa. Ova sura je dobila naziv el lejl kaže se sure suretu lejl zbog toga što je Allah dželavala odpočinje sa istom riječju el lejl Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se sa značenjem te riječi pa kaže Vel-Leili i da jagša. Tako mi Leila, tako mi noći. Leil je noć ili vrijeme, taj period. Pa je potom ova sura i dobila, dobila naziv. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma najvećeg, najznanijeg, najboljeg tumača Kur'ana nakon Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je rekao kako je sura وَلَيْلِ إِذَا يَغْشَ objavljena u Mekki. I nema razilaženja među učenjacima tefsira, učenjacima Kur'ana, komentatorima Kur'ana, da je ova sura Lejl u cijelosti objavljena u Mekki, da je Mekanska sura svih 21 jeli, ajet, svi ovi ajeti su objavljeni u Mekki. Sura je u cijelosti Mekanska. Kažu komentatori da je objavljena nakon sure al A'la, sebi hisme rabbike El A'la, a Allah najbolje, najbolje zna. Glavni cilj ove sure i to ćemo uvidjeti ako Bog da kada čujemo njen prijevod i njen komentar, glavni cilj ove sure jeste da ukaže na različitost ljudi. Da ukaže na različitost ljudi i različitost njihovih dijela. I na mnogim mjestima u Kur'anu uzvišeni Allah to čini. Da bi čovjeku kojeg je odlikovao nad drugim stvorenjima razumom, da na izbor da izabere kakav želi biti i na Dunjaluku i sutra na Ahiretu. Onakav kako, kakav bude na Dunjaluku, takav će biti i na Ahiretu. Odnosno, kako radiš, tako ćeš i biti nagrađen. Kako uzajmiš, tako ti se vrati. Ono što posiješ, to ćeš i požnjeti. To je tako. To je Allahov sunnet, Allahov zakon na zemlji. Pa u ovoj suri Allah subhanahu wa ta'ala spomine nakon što se zaklinje suprotnostima, onda ispominje dvije suprotnosti ljudi na Dunjaluku, odnosno njihovih dijela, dobre i loše. Dobre i po pitanju vjere, dobre i po pitanju obhođenja, pomaganja drugih ljudi i loše. Po pitanju vjere i loše po pitanju udjeljivanja, pomaganja i slično. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje nagradu jednih i nagradu drugih, odnosno kaznu, kaznu za druge. Dakle, to je glavni cilj ove sure, da pojasni različitosti ljudi i njihovih dijela na, na ovome, ovome svijetu i njihovih nagrada i kazni na drugome svijetu. Zašto je ova sura, evo, kažu pojedini komentatori Kur'ana, da nije objavljena prije, da nije objavljena nakon sure Šems, već nakon sure El Ala, Allah najbolje zna. Dobro, zašto je onda stavljena nakon sure Ešems. Zašto je u Mushafu sura El-Leil došla nakon sure Ešems i posle nje dolazi sura El-Duha? Mora da postoji veza, postoji veza. U suri Ešems, prethodnoj dakle suri, 91. suri u Kur'anu, Allah Jalla kaže Kad eflaha men tezeka, kad eflaha men zekaha, wa kad hobe men desaha uspjeće onaj koji svoju dušu očisti, a propašće onaj koji svoju dušu u i unečisti. Allah subhanahu wa ta'ala to kaže, spominje u suri Ešems, nakon mnogih zakletvi, nakon što se Allah dželevala zaklinje sa najviše zakletvi u ovoj suri. Ošemsi vo duhaha, vol kameri da telaha do kraja. Nakon toga dolazi ajet pojašnjenje zbog čega se tako mnogo Allah zaklinje, kad aflaha men zekaha wa kad khabe men desaha. Uspjeće onaj koji svoju dušu očisti, koji bude dobre duše, a propašće onaj koji bude loše duše, zle duše, nečiste duše. U suri el lejl uzvišeni Allah pojašnjava kako se to duša čisti. Čime se to duša čisti? čime čovječije srce postaje milostivo, blago, zbog čega, na osnovu čega čovjek biva dobar prema drugim ljudima, čime se to pomaže ili s kim se pomaže čovjek u tome, u odgoju svoje duše da bude dobar prema drugima i slično. To Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava u suri El-Leil. Zatim u suri El-Leil Allah dželavala govori o najbogobojaznim ljudima, kako su oni najbolji ljudi i kako će oni na drugome svijetu biti udaljeni od džahennemske vatre u suri Duha pojašnjava ko je taj najbogobojazniji čovjek. Odnosno ko je na čelu te kolone, koga treba slijediti, kako su drugi ljudi postali bogobojazni, u koga su se ugledali, to Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri od duha jutro, odnosno jutarnja svjetlost, obasja. Spomenuta je osoba u suri Ed-Duha koja svojim primjerom, koja svojim životom svijetli drugima. Uzor je drugima. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga je sura El-Leil došla između sura Ešems i Ed-Duha. Nalazi se u Kur'anu između sura Ešems i Ed-Duha. Dakle, Sura El-Lejl je mekanska sura i govori o ljudskim dijelima na Dunjaluku i nagradi njihovoj za ta dijela na Ahiretu, nagradi ili kazni. Međutim, ne samo da sura El-Lejl tako izlaže govor o različitosti ljudi i njihovih dijela već postiče nas da budemo dobri i pojašnjava kako čime da postanemo dobri. Šta da radimo? Pa da smo dobri kod Allaha, dobri kod ljudi, da se možemo nadati Allahovi subhanahu wa ta'ala nagradi. I također upozorava, spominje primjere ljudi, spominje primjere ljudskih dijela i upozorava na ta loša ljudska dijela, jer završnica takvih loših dijela jeste Allahova srđba, Allahova srđba i džehennem. Dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj suri Al-Layl koja ima 21 ajet. Sastoji se iz 21 ajeta. Kaže u prvom ajetu, dakle nakon bismille, nakon što je ovu suru Al-Layl odvojio od prethodne sure Shams sa bismillom, bismillahirrahmanirrahim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى Tako mi noći kada sve prekrije odnosno kada se spusti noć i prekrije sve. Prekrije ljude, prekrije druga stvorenja koja borave na zemlji, naprotiv prekrije sve što je između zemlje i nebesa. وَنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ I tako mi vremena i tako mi dana kada se rodi, kada se pojavi, kada postane vidan dan nakon noći, kada se pojavi sa svojom svjetlinom, sa svojom svjetlošću, Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se noći kada prekrije sve. Postane potpuna tama, mrkla tama. Zatim zaklinje se danom koji slijedi nakon noći, danom koji postane, dakle, vidan u cijelosti. Nakon toga kaže Jalla wa'ala وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَ I tako mi, kod komentatora postoje dva značenja, i tako mi stvaranja muška i ženska. Ili po drugom značenju i tako mi onoga koji stvori muško i žensko. Dakle, Allah Jalla wa'ala po mišljenju pojedinih komentatora ovdje se zaklinje sobom. Nakon što se zaklinje noći i nakon što se zaklinje danju sa danom, nakon toga po mišljenju pojedinih komentatora Kur'ana zaklinje se sobom, onda možemo misliti koliko je vrijedno ono što dolazi nakon toga, koliko je od posebnosti, koliko je od značaja, koliko bismo tome trebali posvetiti pažnju ako prije toga Allah dželavala se zaklinje sobom. Ako bi se uzeo I drugi komentar, drugo značenje također je posebno značenje i tako mi stvaranja svega u paru, muško i žensko. Allah subhanahu wa ta'ala sve što je stvorio na dunjaluku od stvorenja stvorio je u paru. To je Allahova zakonitost. Jer jedno drugo upotpunjavaju. Ne može živjeti jedno po strani, drugo po strani već je Allah dželovala stvorio da žive zajedno i da upotpune jedno drugo. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nakon što se zaklinje sa noći i nakon što se zaklinje sa danom i nakon što se zaklinje sa sobom, onim koji je stvorio muško i žensko i stvorio sve što postoji u paru, kaže in sa'yakum lashatta. Doista je vaš rad vaš trud, vaša dijela doista su različiti. Vi se doista, o ljudi, razlikujete po svojim dijelima. Neko čini dobra dijela, neko čini loša dijela. Niste vi različiti, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje nije rekao, doista se vi razlikujete po izgledu doista se vi razlikujete po boji. Doista se vi razlikujete po jeziku i ostalo. Ne, kod Allaha subhanahu wa ta'ala to nije bitno. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, doista nema prednosti Arab nad nearapom i bijelac nad crncem i ostalo, već ima prednosti samo bogobojazan nad onim koji nije bogobojazan. To je prednost. Bogobojazan kako? Na osnovu čega? Na osnovu dijela. Nije bogobojaznost nešto što se može kupiti, prišiti sebi na čelo i slično. Ne, to se postiže dobrim dijelima i klonjenjem loših dijela. Kao što kaže poslanik Alihi Salatu samo u drugom hadisu, doista Allah ne gleda u vaše izglede, u vaša tijela, već gleda u vaša srca i vaša dijela. Allah gleda u vaša srca i vaša dijela. Vi ste različiti na osnovu vaših srca i vaših dijela. Vaša dijela su različita zbog različitosti vaših srca, vaših duša. Neko je odgojio svoju dušu pa je dobar prema svima. Prije svega prema Allahu dželavala, zatim prema njegovim stvorenjima i to je neodvojivo onaj koji tvrdi da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji tvrdi da je dobar vjernik u Allaha, taj mora da bude dobar i prema Allahovim stvorenjima. Taj se mora lijepo obhoditi prema ljudima i drugim stvorenjima, ne samo ljudima. I o tome govore brojni šarijatski tekstovi. Vi ste zbog toga različiti. Zato što su neki odgojili svoju dušu pa čine dobra djela, a drugi su upropastili svoju dušu i čine loša djela. Komentatori Kur'ana razlikuju, razilaze se ko je bio povod objave ovoga ajeta. Abdullah ibn Sa'ud, radijallahu talan, poznati ashab također, po Allahu i subhanahu ta'ala knjizi, koji je rekao da zna povodom koga i gdje je objavljena svaka kuranska sura, svaki kuranski ajet. On kaže da je ovaj ajet objavljen povodom Ebu Bekra. Radi Allahu ta'ala. Kada je kupio i oslobodio Bilala, radi Allahu an, ashaba, časnog, koji je bio rob. Kod Umeje i Ubeja, dvojice sinova Halefa. Nisu ga htjeli pustiti, naprotiv, i življavali se nad njim, pogotovo kada su saznali da je primio islam, pa je Ebu Bekr radijallahu talan došao i kupio ga, zatim pustio. Nisu ga htjeli pustiti, Bože sačuvaj, naprotiv i življavali se nad njim, došao Ebu Bekr radijallahu talan, platio mnogo, zatim ga pustio. Doista su vaša dijela različita. Jedni se iživljavaju nad čovjekom ne življavaju se tako, narošto danas, nad životinjom. Dok drugi tako plemenito postupaju na najljepši mogući način. In sa'yakum le šetta. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala spominje dalje osobine onih koji su očistili svoju dušu kako na koji način. I onih koji imaju loša dijela zato što nisu očistili svoju dušu. Prije toga prenosi se od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je on rekao da je povod objave ovog ajeta da je povod objave ajeta inne sajekum lešeta Ebu Dahda plemeniti časni ashab Ebu Dahda. O čemu je riječ? Kaže se da je jedan od siromašnih ashaba koji je imao ogromnu porodicu, veliku porodicu, mnogo djece, stanovao uz jednog, dakle, kuća mu je bila prislonjena zid uz zid, drugog koji je bio imućan, koji je bio škrt, koji je bio tvrdica. Odma, pored zida, tog imućnog nalazila se palma. Da li je bila kuća ili je bilo dvorište, Allah najbolje zna. Pored zida imućnog nalazila se palma. Palma koja je bila rodna. Pa bi znala s te palme da otpadne datula hurma u dvorište ili kuću ovog siromašnog. Siromašan komšija. A poznato nam je koliko pravo komšija ima kod drugog komšije u islamu, kako to islam gleda i kako postiče na čuvanje, održavanje, gajenje komšijskih odnosa. Pa djeca kod djeca, kada bi spala ta datula, požurili bi da uzmu tu datulu i da pojedu a imućni ukoliko bi to vidio ili ukoliko bi pogotovo on bio na toj palmi pa zbog njegovog prisutstva gore na palmi možda bi se e, stablo malo potreslo pa spala datula on bi odma slazio preskakao zid i uzimao tu palmu bravo Čak se spominje, kaže Ikrime od Ibn Abbas radijallahu anhuma, je rekao, ukoliko bi dijete uzelo palmu, on bi njemu iz ruke uzeo, uzelo datulu, on bi njemu iz ruke uzeo tu datulu. Čak, subhanallah, prenosi se od Ibn Abasa da je rekao, čak bi dijete znalo brže bolje siromašno, gladno, da uzme tu datulu i da stavi u usta, a ovaj bi stavljao svoje prste i vadio tu datulu iz usta. Komšija, tvrdica, škrt. Pa taj siromah došao i požalio se Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam na svoga komšiju. I poslanik sallallahu alaihi wasallame traži od njega da dadne tu palmu ili plodove s te palme da prepusti svome komšiji. Kaže ne. Poslanik sallallahu alaihi wasallame nudi mu da proda tu palmu da poslanik Alihi Salocan kupi tu palmu od njega. Kaže ne, traži mnogo. Obećava mu poslanik Alihi Salocan palmu u džennetu. Daj mu tu palmu, daj svome komši ili plodove s te palme, obećavam ti palmu u džennetu. Kaže ne, škrtica, pohlepan. Ustaje Ebu Dahda. Nakon što je ovaj škrtica otišao. Pita poslanika, alaihi salatu sam, Allaho poslaniće, to što si obećao palmu u džennetu, je to samo njemu? Ako on da tu palmu, da mu ti obećavaš palmu u džennetu. Ili se to odnosi na svakoga? Kaže, to odnosi se na svakoga. Ebu Dahda je bio jedan od imućnih ashaba također. Imao je poseban palmovnik spominju da je bilo mnogo, mnogo palmi u tom palmuniku. Mnogi su priželjkivali, oči mnogih bi zasijale kada bi ugledale ili kada bi se spomenuo taj njegov palmovnik. Pa je Ebu Dahda otišao do ovoga škrtice, tvrdice i rekao čovječe, daj palmu siromahu. Kaže ne, zbog čega? daj palmu siromahu, ja ću ti dati palmu. Prodaj mi. Ne. Ja ću ti dati, jesi li zadovoljan da meni daš tu svoju palmu, da mi prodaš svoju palmu za moj palmovnik. Ja ću ti dati cijeli svoj palmovnik za tu jednu palmu. Pa je čovjek prihvatio. Ko ne bi prihvatio palmovnik cijeli zbog jedne palme, Pored takvih komšija dao je. A zatim dolazi Ebu Dahda, radi Allahu talan do Allahovog poslanika, alihi salatu sam kaže, Allahov poslaniće, kupio sam ovu palmu od onog čovjeka i dajem je radi Allaha subhanahu wa ta'ala ovom siromahu. Allahu akbar. Daje palmovnik cijeli zbog jedne palme, međutim gdje? palme u džennetu. Pita Abu Dahda u drugim predanjima se spominje da je nakon toga pitao Allahov poslanika, alihi salacom, Allahov poslaniće, imam li ja sada palmu u džennetu? Jesam li ja sada dobio palmu u džennetu? Pa mu kaže poslanik, alihi salatu, sam nisi. Allahu ekvar. Abu Dahda se pomjerio s mjesta. Kako nisam Allahov poslaniće? Rekao si da se ovo odnosi na sve ko kupi ili ko na dunjaluku udjeli palmu, da će dobiti palmu u džennetu. Kaže Ebu Dahda, ti si dao palmovnik, ti si dao palmovnik, ogroman broj palmi. Zar da ti budeš milostivi, zar da ti budeš veći dobročinitelj od Allaha Đalavala, Allah ti je u džennetu dao palmovnik. Allahu akbar tebe o Ebu Dahda u džennetu čeka palmovnik. Ti si dao palmovnik za jednu palmu da bi se njome koristili siromasi i tebe čeka isto toliko koliko si dao, koliko si udijelio na dunjalku čekate na ahiretu. Nakon ovog ajeta inne sajekum lešeta, kao što rekao Allah dželevala pojašnjava jednu vrstu ljudi i drugu vrstu ljudi onih koji čine dobra djela, one koji čine dobra djela i one koji, koji čine loša djela. Ako Bog da uz Allahovu dozvolu, ako nam Allah djela vala dadne života i zdravlja, o tome ćemo nastaviti govoriti u našoj narodnoj emisiji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će činiti dobra djela na dunjaluku, koji će vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dolazi od njega i koji će biti dobri prema njegovim stvorenjima na dunjaluku.